Radio 021. Redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, jeli, i onda kažeš tog show braće Idu, recimo, četiri takta ovoga, četiri takta, ono, okej. Okay. ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojim. I Četiri suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo iz dlake, pa posle vidi talk show Braći Znači, mi moramo... Vi sad slušate talk show Braći Butki. Vi ćete tek da slušate, jer tek, tek sada počinjete da, da slušate. <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, sluša, onda, onda slušate. Vi slušate talk show Braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počne Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. Dobar dan poštovani slušalci. Danas imam veliko zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Ljubomira Živkovića, predsjedničkog kandidata, predsjedničkog nezavisnog kandidata. Dobar dan. dan gospodine Ljubomire. Vi ste jedan od ljudi koji hoće da ostvari jugoslovenski san. To je slično onom američkom snu. Recite mi nešto o tome. Pa ovako, ja sam <clears throat> inače kandidat za predsjednika Socijalističke republike Srbije, naravno ne jedini, ali tek izbori će pokazati ko je najbolji i ja očekujem sportsku utakmicu. Da. Recite mi, a otkud vi na političkoj sceni Socijalističke republike Srbije? Nismo vas vidjeli ranije. Pa ja sam već desetak godina prisutan na sceni, ali izgleda da su tek ovi izbori moj pravi trenutak. Ja sam došao do zaključka. Danas sam i mnogo zrelija politička ličnost, dok su mnogi koji su pre jedne decenije mnogo obećavali, zapravo razočarali narod. Ja sam inače pre 20 godina, onda kada je pao nenarodni režim, očekivao... Pre 10 godina je pao režim, čini mi se, nenarodni režim. Pa on je padao, padao sukcesivno, padao da, i ja sam očekivao da ću još onda e, da se domognem vlasti i onda sam to pokušavao na neki način preko infiltracije u opoziciju. Dobro. Probao sam da se šlepam, kažem, uz opoziciju, ali u toj vojsci bez komande. Tamo pojedinac sa svojim kvalitetima, kao što ih ja imam, ne može da dođe jednostavno do izražaja. To je šaka sidnih špekulanata. Njima je glavni motiv ili da se dočepaju para ili da se prave važni na televiziji i pričaju, samo pričaju po štampi, a u stvari lupaju kako im padne, kad im je Dobro, a recite mi, a šta je vaš motiv za sve ovo? Za razliku od ostalih kandidata, moj motiv je čista i apsolutna vlast. Ja samo želim da se domognem vlasti a moja procena je da je ovaj narod tek sada sazreo za apsolutističku vlast koju nameravam da mu pružim. Rekli ste da je vaš motiv vlast. Vlast obično ide, e, ide s parama, ide sa nekim privilegijama. Da li ste na takvu vlast mislili? Znate šta, mene novac ne zanima. Ja sam, ja pristajem da na predsjedničkom minimalcu budem, a svi ostali oni žele da se domognu ne samo vlasti u onom smislu novca, nego žele i moć, žele žene, žele da jedu, da, da krsme ovu državu. Ja želim ovu državu da na kraju, da kažem, da je saberem, da je skockam i da jednostavno njome vladam. Znači vi imate neki unutrašnji poriv, neki poriv iz dubine duše za vlašću i to je vaš osnovni motiv. Pa znate što, ja sam imao teško i traumatsko detinstvo. Imao sam problem identifikacije celu moju mladost. I što se pokazalo da je u stvari danas moja prednost na ostalim kandidatima. Koje su, koje su osnovne prednosti? Pa ovako ja sam e, pomirujem na neki način i poziciju i opoziciju. Jel te kako to? Ja moram da podvučem i da naglasim da mi je baba po majici bila dugo godina devojka Draže Mihajlovića. A sa druge strane, deda po ocu mi je bio prle iz otpisanih. Jel te? Što u našem narodu ovako objektivno kada se sagleda nije zanemarljiva stvar i što narod zna sam da oceni. Da, da, U meni se na neki način genetski već proživaju, prožimaju i četnici i partizani. Ja sam mm. uvijek bio i za jedne i za druge i zbog toga sam sve vreme imao traume jer nisam mogao da se opredelim. Zato ja hoću samo vlast, a svi drugi hoće, kažem, žene, jelo i ja tu pomirujem te dve, te dve, da kažem, ta dva antagonizma u našem narodu. Ono što ja hoću, hoću u stvari hoću da budem nezamenljiv. I ja glasačima to uopšte ne krijem. I nadam se da će glasači to odmah razumeti. Ja jedini na srpskoj političkoj sceni igram sa otvorenim kartama. Ja sam patriota iz vlastitih ubeđenja i nisam obrtao čurak pod raznim zastavima i okretao se kako vetar duva. Znači vaši motivi su čisti? Moji motivi su ovako kad sebe upoređujem sa ostalim kandidatima, moji motivi su mnogo, mnogo čistiji nego, nego što su, evo sad neću da, da ostale kandidate, to će, to će glasači da procene. Dobro, pa... Ali mogao bih. Dobro, dobro. Znači, želite da ostavite nešto ovom narodu što je trajnije od neke prolazne vlasti, jel tako? Ja nešto želim da ostavim za sobom, a ne samo bedo i sprženu zemlju. Dobro, e sad, ajmo da vidimo dalje o, vašoj toj biografiji. Kako, rekli ste da vam je detinstvo bilo teško, kako je, kako išlo dalje s tim? Vi ste, vi ste e, pomenuli vašu e, cenjenu babu. Šta se dešavalo pa dalje? Pa moja baba posle rata, ona je otišla u emigraciju i otišla je u London. Je otišla sa, sa ovom palom vladom. Da? i ja sam se uz pomoć njenu finansijsku, da kažem i uz veze, ja sam došao na neki način do mogućnosti da se školujem u Kraljevskoj školi za protokol i ceremonije i to ocek krunisanje. Otkud vi u takvoj elitnoj školi? Pa to je bila babina davna želja, kaže, ona mi je, mi je to sugerisala jer ona je bila u Krunskom savjetu i to na funkciji Krunskog svedoka za istorijska pitanja i ženski dobrovoljni rad. Dobro, pustit ćemo sad jednu muziku pa ćemo nastaviti s pričom o toj školi. Talk show Braće Sa nama u studiju gospodin Ljubomir Živković, nezavisni kandidat za predsjednika. Ja moram da se izvinem i vama gospodin Živkoviću i slušalcima s obzirom da su vesti u 10.21 vi možete da napravite, a i mi ćemo napraviti pauzu, možete da završite ovaj burek što ste počeli, pa ćemo onda nastaviti o, ovoj priči koju sam ja najavio, znači o, ovoj školi, u elitnoj školi koju ste pohađali. Ništa, možemo da, možemo da, sad će vesti. Još zalago mi je ostalo, a ja ovu kantu je mogu da malo u stranu Dobro, pazite, ne zapnite, idite vi na bureka, a mi ćemo, znači, posle vesti nastaviti. A vi ćete tu biti? Biću ja ovde, da, da. Dobro, Ljubo, gde ste vi? Pa bio sam ja ovde, niste... niste pa jeli ste taj burek i negde ste se izgubili? Morali pa smo pa bio sam ovde, ulazio sam tu u komoru. Dobro, poštovani slušalci, sa nama u gostima je predsjednički kandidat Ljubomir Živković, alias Ljuba Bombon. Rekli smo da ćemo da nastavimo priču o, elitnoj školi u Londonu koju ste pohađali dugi niz godina i gdje ste stekli praktički sva ova iskustva. ja sam, ja sam već rekao da, su, da je to škola za pripreme ceremonija. Da? Polaznik ove škole u najvećem broju slučajeva ima blistavu karijeru. I ako se tu radi o dva, najviše tri nastupa tokom nje, on ne može da kruniše svaki dan, naravno nije to takva ni potreba, ni, ni nužda da se kruniše. Znači, tokom svoje karijere praktički tri, četiri, dve velike ceremonije. To je uspešan krunitbeni majstor kada može da napravi dve do tri ovako velike ceremonije same, hoću da kažem krunisanja, a isto radimo i sahrane kraljevskih i carskih ličnosti. Dobro. I? I to je ovako filmskim jezikom, da kažem, to je kao funkcija izvršnog producenta. To su velike pare. Evo, moj kolega sa godine imao je tu čast da pripremi celokupni program sahrane za princezu Dijanu, na primjer. Ili zamislite kako je digao pare onaj E, što je sahranio onog Huseina. Sad to je jordanski kralj. jordanski kraj Da, to, to je bila takva, takva ceremonija, to je, ko, to, to je desika ne bi bolje uradio. Da. To se, kažem, samo jednom ili dva puta posreći u karijeri. Inače, ta škola je dobro, vrlo dobro opremljena. Tamo imate kabinete, opreme, imate trenažere. To je mala grupa polaznika i to je internatski pristup, to je tamo stroga disciplina. Imamo uniforme, epolete, svaki od nas nosi znak kraljevske podvezice iz 12. veka. To je kada je škola otvorena zbog toga što su pre toga krunisana, krunisanja bila tako nevešta i tako ofrlje rađena da je tada ovaj, otvorena ta škola i ona traje do danas. Uče se sportovi, zatim mačevanje. Ja sam bio dobar u mačevanju, Jel to da? moram da kažem. A siguran sam da bi sve predsjedničke kandidate pokosio <laughs> kad bi sa mnom ušli u ring u duel. To su većinom, evo, vi vidite njihove slike, to su većinom pupčari, ja gledam baš sa lošim radom nogu, loša kontrola terena. Jednostavno, mislim, na, na, na mačevanju bih, ih sve Sam bi bi ih na mačevanju. Kad bi Dobro, neko recite mi, nešto ste pominjali, završni ispit u pa, toj školi, kakav je? Pa završni ispit na u toj školi je takav da mi imamo dve nedelje na raspolaganju Kraljevsko pozorište Dobro. i oni izvode završne radove polaznika. A diplomski rad je jedno venčanje i jedna sahrana nekoga iz plemičke porodice. Da objasnim, mnoge plemičke porodice dosta posvećuju pažnje polaznicima, oni prate polaznike, a i sa njima oni tanače te sahrane, tako da imaju veliko poverenje u te polaznike i zajednički posle sahrane ocenjuju tehnički i estetski kvalitet e, recite mi, tih radova. Da, recite mi posle svega toga šta ste dalje radili. Pa ja sam e, po završetku te škole, ja sam želeo zbog antagonizma u mojej prirodi, želeo sam i u Kumrovac da odem da završim političku školu zbog e, mog dede Prleta. Dobro. Ali odma tamo kada su na prijemnom u, ovaj, u toj školi, kada su me pitali ko sam, šta sam, odakle dolazim. Sve je dobro prošlo? Sam, sve je dobro prošlo, ja sam znao sve odgovore njihove, samo kad su me pitali, a baba, e onda tu sam, da kažem, dobio šut kartu i na neki način to mi je još jedna želja koja mi nije se ostvarila a koju bi kad tad bih želeo. da teško to pao pa je jasno, tu su ti antagonizmi. da, ja se dan danas sećam kad sam skrušeno pognuo glavu i znam da mi je u duši bilo jako teško. Da, pa mogu da zamislim. E sad, vi ste član nekih međunarodnih asocijacija, recite. Ja sam član međunarodne asocijacije ceremonijal majstora. Da imam veze i kontakte sa svetom, mene kontaktiraju i konsultuju ne samo kao kod krunisanja, već i kod inauguracija i sahrana pretnika i kao i drugih ljudi od značaja. Dobro, i pored, pored svih tih vaših funkcija velikog obrazovanja, vi ste se ipak vratili. Ja sam se vratio, da kažem, ja imam širok, širok dijapazon mogućnosti za rad. To nisu samo krunisanja. Ja pišem scenarija za krunisanja, to je moj osnovni poziv ali ja sam mogao da biram zemlju posle te škole u koju sam hteo da odem. Mogla je to da bude neka afrička država, mogla je da bude neka zatucana azijska država, ali ja sam se ipak vratio u Jugoslaviju. Dobro, i šta je onda bila? Poslao sam pismenu ponudu liderima baš u ono vreme kada se raspadala Jugoslavija na adresu svih predsjednika bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije i vrlo brzo sam dobio nekoliko pozitivnih odgovora na, na moje, moju ponudu za krunisanje. Da, da. S tim što ipak neki su smatrali da. ipak treba nešto malo sačekati ovaj, da nije pravo vreme tada? Da još nije, nije sazrelo pravo vreme, ali ima i veliki interes. A možete li pred slušalcima da kažete koji su bili ti koji su prihvatili? sad ja, to je stvar poslovne Taj evo jedan je baš skoro preminuo, mada je 70% posla bilo već pripremljeno do sitnica od muzike do spiska jela za svečani ručak. Vi slušate sada niz dlake tog show braće Budkaj. Dobro, e, sad možemo još malo da elaboriramo e, krunisanja. Da kažete nešto o tome. Pa evo još... Kakvih ima vrsta krunisanja? Ima raznih vrsta krunisanja, evo baš jedan ovdje e, od bivših predsjednika, isto je tako, ja inače nudi, možete da se krunišete ala Richard, Richard III ili možete da, na primjer, Louis E, kralj sunca, a isto tako jedan od bivših lidera, inače još je aktivni političar, on je naručio krunisanje Alamatija Gubec. A i toga ima. Inače, kod mene možete da naručite i da kažem i izgled, dizajn same krune. Na primjer, zavisi ako neki političar ima veliku glavu, ako ima malu glavu, mislim budući kralji. Onda kruniše i desu, da kažem, ovaj, onda plašt od hermelina, možete da nađete lente, recimo razne, onda, na primjer, razni privesci za aristokratiju koja je prisutna ovaj, krunisanju. Da kažem, to je veliki asortiman i da kažem, dosta privrednika se zainteresovala kad, kada je čulo ovaj, o kakvom, kakvom projektu je reč. Da, pa vi dajete i neke povoljnosti, jel tako? kruni su kod vas jeftinije. E, kad se kod mene kupuje kruna 30% otprilike oh, je jeftinije što je i za državnu kasu a i ovaj za naručioca dosta, dosta, dosta povoljno. Vi praktički radite bez trgovinske marže, je tako? bez poreza na promet. Pa Ipak kada je kruna u pitanju to, je, to, je, to i čast nekada se oslobodi porez. Dobro, pa znate šta, hajde, mi da popričamo malo o ovom stanju koje je sada važeće trenutno stanje oko izbora Šta vi možete da kažete u vezi toga? Pa ovako, ja mislim da sam apsolutni favorit. Zbog? Zbog toga što, što ne sežem za novcem, ne sežem za, za ničim drugim osim za vlašću. Ja inače imam para. ja uradim dve besne sahrane i imam za celu godinu novaca. Neku glomazniju svadbu sa složenim protokolom i eto to je to. Ja sam se inače ovima našima priključio jer vidim da je to razrađena stvar i da se ide na zicer. Zato sam ja u ovom turnusu izbornom izbegao opoziciju. Kažem, ide se na zicer, a na, ne na neko prevrtljivo javno mnjenje i šta bi ja sad morao to da izmišljam toplu vodu kad postoji jednostavnu formula za uspeh na izborima i ja sam tu formulu preuzeo. Znači, vi se praktički držite nekog programa ovog patriotskog bloka. Jel, pa, Ja sam taj patriotski blok, da kažem, uzeo kao uzor i moje promjene su više kozmetičke prirode. Mm. Ja sam kopirao jednostavno te promjene patriotskog bloka, uzeo sam te programe, prosto prepisao jer vidim da narod nema ništa protiv toga tim pre što se to ni ne čita. A uvijek je dobro mahati programom pred biračima. Dobro. I zbog toga ja mislim da će ovaj režim Slobodana Miloševića biti zamenjen potpuno kompatibilnim režimom u slučaju da ja dođem. Znači vi tu ne bi praktički... Pa šta ima tu da se menja? Mislim, to je to možda neke diskretne kozmetičke programe bih da, uradio. šta je sa onim vašim ranijim angažmanima? Pa znate što ja sam bio i kod Jovićevih četosa i u Građanskom savezu i kod onih jogija. Opozicija priča jednu te istu žvaku. Te skinuće nam sankcije, te zaposlićemo se, te stara štednja i slično. Ali kako oni to misle da urade? Ti baksuzi iz opozicije, oni ne, uopšte ne razumeju. Talk show braće Budkaj. Poštovani slušalci, sa nama u studiju Ljubomir Živković, Ljuba Bombon, predsjednički kandidat. Gospodine Ljubomire, vi ste naveli kao vašu prednost činjenicu da imate dosta para, da znači nećete posezati za parama naroda, a e, još jedna od vaših velikih prednosti, ono što ste mi posebno istakli, je vaša lepota ja sam po, uh, po eh, mom izbornom konsultingu i po mnogim ocenama jednostavno lep. Ja nemam šta da krijem. Spremio sam plakate zbog toga na kojima sam predstavljen u faraonskom odelu, to znači pokrivene su samo genitalije i preko glave imam ovaj faraonsku kapu. Ovaj, te plakate smo štampali u Austriji, 80 maraka komad, svi tamo štampamo, inače i ovaj, patriotski blok i opozicija. Dobro. A inače, e, što se tiče izbornog konsultinga, on je na tome insistirao zbog toga što sam ja lakao po ramenima kao knego. To je vrhunski sportski izgled, tako da ja na vojnim paradama samo čičak trakom kači maršalske polete, Inače, šarmantan sam, veliki Jackie šar, šarmer, jednostavno nemam šta da krijem. Dobro. Volim pun život. Koliko je samo udovica, ja inače pišem te, ta scenarije za sahrane i kad tražim inspiraciju, koliko samo, da kažem, e, osoba, kad šetam po groblju i tražim inspiracije, koliko je samo udovica palo, palo na moj šarm. I da kažem, ja smijem da siđem u narod i da budem predmet njegovog nezasitnog obožavanja. Imam i pojavu, a da. imam i kuraž da ih gledam pravo u oči sa visine. Gde se oblačite? Ja se kod Versaća oblačim. Inače, to je, ako ne zbog čega, ono ispoštovanje i uspomene, jer sam bio ko scenarist za njegovu sahranu. A da, znači ima, ima razloga ozbiljnih. E, znači, kažete, lepota je vaša da, ja privla... najizrazitija osobina. To sam hteo, ja računam, privlačim i muškarce i žene, tako da sam računao i na veliki broj patriotski opredeljenih, glasova velikog broja patriotski opredeljenih homoseksualaca. A recite mi, zašto na vašim plakatima piše biće bureka? E, ovako, ja sam video da se mnogi koriste trikovima i da dele hleb pre e, kao deo izborne kampanje. Ja sam se odlučio za burek iz nekoliko razloga. Ovaj, recimo, ti što dele hleb, barem da podele još neku paštetu ili neki parizer ili mortadelu, nego suv lebac dele a borek zna se mnogo hranljiviji i kompleksnija vrsta ishrane. Tako da mi, moj sin, inače na, na ovaj, izborni e, izbornim mitinzima baca burek u publiku. A jogurt? I jogurt, znate šta, to sam ja razmišljao, ali to je malo nebezbedno, jer šta dođe neki palanački otporaš, uvijek ima provokatora iz opozicije koji kinje svoje oponente, tako da smo odustali. E, možete li još neku od svojih značajnih osobina da navedete? E, pa ja sam veliki govornik. U meni se sažima i demostenici cerom što se kaže. Priroda i sudbina se tako poigrala i dala mi dar govorništva i recitanja. Recimo, grčko-rimski stil, tako bih ja to nazvao, to je, ja sam morator par excellence. Naprimjer, na groblju meni nema ravnog. Ja kad vežbam neki govor u praznoj kapeli, oni kopači plaču skroz u suzama, a ridaju samo što me čuju. Inače ja za honorar pišem i govore ovoj buraniji sa televizije, ovim drugim mojim, da kažem, konkurenciji. Znate šta, možda toliko hvalisanje baš nije dobro za, za vašu kompaniju. Treba, treba malo, kad stojim iza svake reči koju kaže. Dobro, rekli ste pišete Inače, govore. pišem govore, ja mogu nešto i da vam pročitam iz tog izbora. Dragi naš brate, sine, oče, ostavljaš nas kada nam je najteže, iako nam je velika uteha i škola. zemlja, tvojem imenu neka je slava, a tvojoj uspomeni hvala. Slava mu. Slava mu. Gospodin Ljubomire, idemo na vašu osnovnu ideju, ideju koja će da pogodi u srž biračkog tela. Recite mi o sahranama i onom vašom idejom za piramidu? E, pa ovako, ja sam na sahranima s, e, osjetio svu težinu prolaznosti i kratkoće ljudskog postojanja. Šta je čovjek? Radi, živi, ide kući, rađa se, umire kao crv. Dobro. Naša zemlja, ratovi, Turci, kamen na kamenu ne ostaje. Sve spali oganj okupatora ili sila novog svetskog poretka. Tako mi je pala na pamet ideja, ja sam sagledao sve svu tegobu našeg naroda gledajući njegov odnos koji on ima prema groblju i zagrobnom životu. Da. Izolacija nam omogućuje da se razvijamo kao endemska civilizacija. Nama treba stožer, nama treba piramida. Dobro. Hoću da vratim poljuljan ponos ovog naroda. Dobro. Ja sam pišući brošuru o funkcionisanju državnog ustrojstva faraonske države a to kad sam čitao programe činilo mi se najbliži programima patriotskog blotka odlučio da u stvari centar mog programa bude izgradnja jedne velike piramide. Nije moguće. Prvi korak kada bi došao na presto bio bi da kada bi bio izabran za predsjednika bio bi da raspustim skupštinu. Znači ne treba vam skupština. Ako se narod izjasnio za mene, šta dalje da se koleba i da, da samo pravimo ovaj nejasnoće i da se narod sam u sebi izjeda i, i, i da se svađa. Preganja, da. Sljedeći korak. Inače, ja sam, e, da kažem, to bih uradio time što ja kad e, ja blanko potpisujem izjavu u kastraciji u slučaju neuspeha izbornih obećanja i to po 77 tačaka od potrošačke korpe do zdravstva i do penzija. A sad pitam se kojima ima muda od drugih kandidata da, da to uradi, pitam ja vas. Da. To sam sugerisao i ostalim kandidatima, a hoću da kažem da ulivam e, samouverenje našim glasačima da ću ja to ispuniti. Znači, Blanko izjava u kastraci raspušta se skupština. Da. Ali zgrada ostaje. Aha, e, dosta je ovome narodu i cigani i klevetanja nesposobnika. Odma prvim telefonski poziv zovem Amerikance i Ruse. Da. Amerikanci vole senzacije pa će da skinu sankcije, pretpostavljam odmah. Dobro. deća stvar. Odmah, zo, odmah zovem Mrkonjića da se utanače rokovi i da se privreda organizuje za takav projekat. To je velik projekat. Sa Mrkonjićem se dogovaram da šišamo Keopsa bar za 130 metara. To je cirka 600 metara visine bez gromobrana i antenskog sistema. Uzor, me, moj je uzor Ramzes drugi koji je uspeo da uzdigne posrnulo egipatsko carstvo. Sve najlepše u različitim civilizacijama bit će ovaploćeno u liku vašeg novog faraona. I kineski zid, i internet, i gladijatori, i trb, trb nebeskog mira, i bambilen, sve će to krasiti našu piramidu. Znači- našu prvu srpsku piramidu. Znači, to će biti piramida kao prva faza programa a sljedeća faza, druga faza je kompleks, piramidalni kompleks, ili tako? Ne, sljedeća faza je piramidalni kompleks. Mi računamo da za pet godina da e, izgradimo tu piramidu uz pomoć svih sila građevinske operative, e, to je zapošljavanje, zapošljavanje mladih naučnih kadrova i tu će biti naravno izgrađeni stanovi za mlade naučnike koji će da premeravaju piramidu. Da, recite mi, e, dosta su, dosta su mogu bih reći katastrofalne su procene ovih grupa kao G17, osporava se mnogo šta. Kako vi mislite da uzdignete tu ekonomiju? A, mnogi me pitaju otkuda sredstva. Da, i ja vas pitam. Kao prvo, tu je stara devizna štednja koja Nećete li valjda i vi stara devizna štednja? Pa to što je ostalo, što, što, što, nisu ovi pre mene raskršmili, to bi išlo za piramidu. Aha, dobro. Onda druga stvar je, e, raspisao bih zajam Zajam bi se raspisao. E, zajam za piramidu, a raspisao bi i zajam za blago u drugoj fazi, u fazi B. Kako blago? E, pa u piramidi mora da stoji blago, tamo gdje je sahranjen faraon. Aha, dobro. Ali to blago, kažem, neću ja trošiti, ono će samo tamo da stoji, na bezbednom mestu. Aha, dobro. I bit će sakriven ulaz. <laughs> to, to, je, to je princip svih piramida do sada, pa što ne bi i vaša. Ja sam isto tako, da kažem, ja, moja ideja bila da piramida bude u Zemunu. Jel Jer uzmite Zemun, na primjer, baš pre neki dan, ovaj, to izgleda kao babilonski vrtovi, kao Disneyland. Da vam pamet stane, ne znam jeste bili. Evo, jedan čovjek se vratio yes. posle dve godine odsustva, baš Zemunac, vratio se iz duševne bolnice, kaže da nije mogao da prepozna svoj rodni Zemun. Da, ja e, nisam bio skoro u Zemunu, nisam vidio, ali čujem da se priča. Ovaj, hoću da kažem da je opozicija ovih deset godina takvu neprocenjivu štetu nanela. Kako je nanela? Pa nanela je, nanela je na taj način što nije uopšte usmeravala prave... Dobro, ali konkretno kako? Pa kako, kako, tako. Aha. Dobro i dalje? Pa jednostavno štete su sa dugoročnim posljedicama. Zato, kažem, prva stvar koju bi, kada bi došao na vlast, to bi bio zajam. Projekat bi bio realizovan angažovanjem građevinske operative iz cele zemlje. To bi bio neka vrsta new deala. Da. To je ono što bi zadovoljilo i glasače radikala i socijalista. Dobro. Sfinge Svinge ćete staviti. Svinge sam mislio da stavi, da čuvaju ulaz u piramidalni kompleks, a umetnički će predstavljati simbol pomirenja. Na jednoj svingi ja sam zamislio da bude lik moje babe, a na drugoj svingi sam zamislio da bude lik mog dede Prleta iz Zna, Znači, znači svinge predstavljaju pomirenje koje sažete u vašoj ličnosti? Te svinge bi se gledale očima u očima, u, o, oči u oči bi se gledale, a to bi jednostavno, da kažem, bio i turistički atraktivno, kažem, to bi prvo došli bi ovi, da kažem, never, ovi, ovi nevernici, nevernici iz Europe, da. a onda još jedna prednost Zemuna, što Zemun leži na Dunavu. Da. A Dunav, Dunav bi bio ovaploćenje svete reke Nil. Aha. Vi bi znači poistovetili Dunav s Nilom. Sad, e, tamo one razlike koje postoje između Nila i Dunava, ja bi tamo pustio nekoliko krokodila. mis bi birao, to bi napravio zakon za mis, ta mis bi mogla poslije da se distribuira u okviru svetske nekakve mreže kao, kao lepotica, pa kao manekenka, kao neka pevačica na playback. Poput ovih elitovih lica godine. Da, da, da. I A mogla bi da bude i kandidatkinja za, za ovaj, e, faraonsko e, potomstvo. Jel te? Imate vi zaista čudne ideje bolje vi odmorite, malo se smirite i vi, a i ja, dragi slušalci, evo ja ću bi ceo svet gledao i slavio bi nas kao faraonski narod. Da, da, naravno, naravno. Vi se slobodno odmorite, a ja ću da dam telefonski broj ako neko od slušalca eventualno hoće nešto da vas pitam, a da, ne znam, sumnjam. Evo, telefon je 421216 ako imate neko pitanje za gospodina Ljubomira Živkovića, onda možete da postavite pitanje. Evo, vesti će uskoro. talk show braće Budkaj. Dragi slušalci, sa nama u studiju je Ljubomir Živković, alias Ljuba Bombon, predsjednički kandidat. Evo, čitam vaš program i vidim ovdje poglavlje o kosmičkom narodu. Možete li nešto o tome da kažete? Pa ovako tu imate a, e, znake za raspoznavanje nebeskog naroda. Ja sam naime a, e, sa idejom dolazim e, da napravim put od nebeskog do kosmičkog naroda. Dobro. A meni je na pamet pala ideja profesora Grudoglavca za kupiranje ušiju, ako se sećate iz prošle A da, on je bio gost u našoj emisiji, da, da i, e, moja ideja bila da napravimo u stvari neki znak raspoznavanja za superiornu civilizaciju. Dobro. To bi na neki način bio naš pasoš faraonskog naroda i ujedinjenje sa ovim kosmičkim elementima kao spokovi bi na neki način mogli da budemo prepoznati. To bi bio narod koji je uključen i u peti element i u rad zvezda. Da. I Herostrat, i Neron, i Aleksandar Makedonski, Miloše svi su oni želeli da uđu na neki način u istoriju na silu. A vi oni, drugačije? Oni hoće da uđu u istoriju na si, ja hoću da uđem u istoriju, ali neću na silu. Dobro. Hoću da me pamte po dobru, po piramidi, po povraćenom samopouzdanju za 10.000 godina unapred, da se zna. Evo, Grci se još ponose Akropoljen. Rimljani imaju Dioklecijanova sona kupatila. Ja nudim pet godina žrtvovanja i kulučenja dok se ne izgradi piramida kao prva faza piramidalnog kompleksa. Od tog momenta obećavam da će nam stvari kretati nabolje. Dobro. Ja hoću postmolekularnu generaciju je ono što ja hoću od mladih. Dobro. Vidjet ćete za samo deset godina će sve biti preporođeno. Više nam neće trebati ni izbori. A što se nasljednika tiče, ja imam inače dosta a to je, neće imam vanbračni pored, a ja ću se na vlasti potruditi oko legalnog nasljednika. Ja neću da obećavam narodu šarene laže dok se posao ne obavi. Kad se otvori piramida, onda može da se priča šta smo uradili. Neću ništa unapred da dobro, evo dok su išle veste, javila se grupa homoseksualaca iz Bačkog Jarka i postavila pitanje o vašem odnosu prema e, homoseksualnim brakovima i uopšte tretmanu homoseksualaca. Pa evo, tu sam ja imao neke e, mislim ja u Bačkom u suštini ovaj dozvolio bi legalizaciju, nemam ništa protiv legalizacije homoseksualnih brakova, ali što se tiče Bačkog jarka, ja sam sito i rešeto prošao zbog ovih potpisa u Bačkom Jarku. Što je bilo? Ni pas s maslom to ne bi sa žvaku. Prvo dobijem deset potpisa time što sam ih startovao na to da ću da dozvolim homoseksualne brakove. Da. I mislim, to je takva sredina liberalna. Na sljedećim vratima kažem, dobar dan domaćine, ako glasate za mene nemate strahovanja, meni možete da verujete, ja ću vam omogućiti da živite u homoseksualnom braku sa svojim partnerom. To ste rekli ljudima. Toliko su se neki ljudi bili razžestili da sam jedva živu glavu iz jarka izvukao. Inače, ja sam demokrat, ali, ali, ali, zna se granica. <laughs> bože, bože, ajde, dignite regler. Bože, bože. <laughs> Dobro, recite mi ovaj, Sad je uvijek ta kampanja, vidim, plakatirali ste ceo grad i u Novom Sadu spremate miting podrške. Recite mi kako skupljate potpise, kako sad ide to? Pa ovako ja sa skupljanjem potpisa nisam imao nikakvih problema. Ja sam samo pokazao da treba potpisati za listu S Miloševića i time sam odmah blokirao tu osobu da potpiše za pravog. Pa čekajte, čekajte, čekajte. Šta ste radili? Pa meni je nosilac liste Savo Milošević. Znači vi proturate narodu šarene laže time. Pa veliku pomoć su mi tu pružili poštari, posebno njihov generalštab. Jer poštanska uniforma je časna. Sa njihovim generalima ja sam se sve dogovorio za tančine, ja sam im obećao besplatne scenarije za sahrane i svadbe, tako da ih držim u šaci. Da. Potpisivanje moje liste, hoću da kažem, je bio deo nacionalnog referenduma i ja sam kandidat nacionalnog pomirenja. To znamo da ste vi kandidat nacionalnog pomirenja, ali ovde e, čudo da vas ne zatvore zbog pa toga. A ja sam normalno odem u fabriku i ovaj kažem evo za sam Miloševića za listu Čekajte, čekajte, ovaj, da čekajte, potpiše, da On se ma, uplaši malo mene, radnici se uplaša njega i tako ja sam ja skupio, u vrlo rekordnom roku sam skupio ovaj sve, sve potpise. E, čekajte, vi ste skupili dosta potpisa, varajući narod. Vi ste rekli da je nosilac vaše izborne liste S. Milošević, pa a sad meni kažete da je to Savo Milošević. Pa, pa jeste a, Milošević. a treba da glasaju za vas. Pa da kažem ja, ovako, politika je umetnost realno. Tu nema šta da mi se prigovori. I, istina je da sam ja izborni parazit na njihovoj kampanji. Pa jeste parazit. Ali, ali ali ja sam iskoristio to i tako skupio potpise. Stvar je naravno i nekih sposobnosti političara da mogu da, da dobro, zahvaljujem sad na ovom objašnjenju, mada nisam previše zadovoljan. Ovo zaista, dobro ste rekli da ste parazit. Nego čujem, imamo slušalca na vezi, pa hajde da ga čujemo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas, izvolite. Da, dobar dan. Pozdravljam Ljubu Bombonu. Da. I imam jednu primjedbu i jedno pitanje. Recite. Pa primetba mi je, mislim da je kastriranje baš onako ovaj, radikalno, ne bi trebalo to baš u toj meri da se odre, e, tako daleko da ide. Jel? Odgovornost mora da bude prisutna. Da, da, slažete. Zna se ko je odgovoran za neispunjenje. Da, da, da, da. E sad mi recite e, za krune. Da li vi to možete ovako za široke narodne mase, na primjer? kad se čeka u redu. Imamo priveske za široke narodne mase, a inače krune prodajemo za ulje, unikatne. Za šećer, za tako. E, nisam u redu kad razumeo. stoji, znate. a u kakvim redovima je reč? Pa u ovim redovima koji se sad pojavljuju. Ne, ne znamo kakvim, a ne, znam ne znamo kakvim redovima. Za krunu mislite? Da, da, da, da, Pa kažem 30% direktno, e, ako je to iz prve ruke, krunu prodajem nekom prestolonasledniku ili carskoj porodici za 30% jeftinije. Ako ste zainteresovani možete da vidite katalog, letnji modeli, zimski modeli, letnji su nešto otvoreni, zimski su malo, ima dole jedno parče sa krznom, malo poruba, e, malo ima tako ovaj, da kažem, ono na uši, e, kao Gospod, šapka. Da, da, da. imate vi plave krvi možda? Pa malo, malo. E pa onda, da. onda ste kandidat. se možete dogovoriti. Zahvaljujem se, ljubim. Hvala i vama. Ah, hvala i vama. Znači, gospođa je pitala za krune. Vi ste pominjali da radite one male priveske od 14-karatnog zlata. Od, od, da, radimo i te Zubno priveske. zlato prerađuje, to su ove jeftini. Nije ne? to baš za zubno zlato. To, eh, kad se pravi zubi od toga, potom se, po, posle se to izmulja sve i to, to je i dosta neprijatan posle osjećaj u ustima kad se spljošte zubi. Aha, Dobro. Neki probaju, ali nije, nije, nije to za to. Dobro. Idemo s malo muzike, pa ćemo da nastavimo razgovor. Poštovani slušalci, sa nam u studiju je Ljubomir Živković, alios Ljuba Bombon. Gospodine Živkoviću, evo mi smo otprilike zaokružili ovu, ovo što ste vi htjeli da kažete. Vi ste tu iznali neki svoj program, vi ste tu objasnili kako skupljate potpise, govorili ste o ovoj vašoj glavnoj ideji, ideji za piramidu, je tako? Da, za, za piramidu koja će biti 130 metara viša od Keopsove piramide. Da, vi imate tu jedan ozbiljan program. Da vam kažem, sve to, sve to dosta lepo zvuči. Vi ste tu iznali mnogo argumenata. Međutim, ja nešto računam s obzirom na ovo skupljanje glasova i potpisa. To me malo zbunilo to će dosta ovih glasova da odvuču od Patriotskog fronta. Vi se ponašate kao... Pa ja sam se lukavstvom služio da jednostavno ljudi kad vide na listi S Miloše i zaokruže zapravo mene. Pa meni je to jasno, znate šta, jedno je preći granice dobrog ukusa, a drugo je biti vuku u jagnjećoj koži. Pa Mislim... sad šta ja to mogu, narod, inače ja kažem ja ni, ni za dlaku ne bih menjao izborni program E, patriotskog bloka. Pa, Samo bi dodao, kažem, tu piramidu i raspuštanje sve skupštine. Sve to meni jasno, vi možete i piramide i Eiffelove kule da nudite narodu, međutim, nepošteni način na koji vi želite da, da skupite te potpise i da se... Da, vi znate kako se ostali koriste s, s koje kakvim sredstvima. Ja se koristim normalnim sredstvom da, e, da, da skupim te potpise i ja sam skupio te potpise i sad kažem i očekujem na izborima da će dosta ljudi da zaokruži moje Pa meni je to, evo imamo slušao slušalce imamo na vezi. Dobar dan. Izvolite. Nešto sam htjela da, prvo vas pozdravljam, ovu bojicu. Zahvaljujem. I, ovaj, htjela sam nešto da pitam gospodina Živkovića. On očigledno ima veoma velike menadžerske, organizacione i aranžerske sposobnosti. Da, da. Pa mi nije jasno, zašto je, odnosno imam jednu zamerku, Recite, samo brzo zašto, imamo vesti. U, Zašto se malo ne angažuje oko toga da nešto učini da se ponovo otvori ta Madonna? Zašto je dozvolio da naš najlepši, najpametniji, najsposobniji mladić u Jugoslaviji treba da zatvori svoju čuvenu Madonna? Aha, dobro, to je, pitanje. To je pitanje što se ne angažuje. Gospođo, hvala vam, imamo vrlo malo vremena, vesti su sada u 11.21. Gospodine, pa, Madonna. Pa to za Madonu mene ne zanima, mada, mada ovaj, kažem, u, okviru kompleksa piramide mi ćemo da napravimo diskoteku, kažem i Disneyland i Bambiland i sve će to biti spoj. A za one koji dele hleb, kažem, mi imamo alternativu što delimo bureka. Vi slušate sada niz dlake, talk show braće Budkaj. Prvi slušalci sa nama u studiju je gospodin Ljubomir Živković, alias Ljuba Bombon, predsjednički kandidat. Gospodin Živković, moram, moram da vam kažem da malo ste mi ipak razočarali, mislio sam da, da su vaše metode malo subtilnije. Ovo je prilično ogoljena priča. Pričate tu o, o lepoti. U redu, lepo je kada je političar lep ali da li je to toliko presudno? mora da bude privlačan, da privlači narod, pogotovo ženski deo publike, ali rekao sam da već računam i na, na glasove homoseksualaca. Da meni ste rekli pedera, možete slobodno i to da kažete. Pa, e, ne birate rečnik, pa recite. Pa evo dobro, mislim kad ste već rekli. Znači, mislite na glasove ženske publike, a to što ste prekomerno dlakavi mislite da se to baš svima sviđa. Znači, recimo, šta, moj recimo meni... konsulting je meni sugerisao normalno da ne brijem remena. Da. I prema e, jednom istraživanju javnog mnjenja upravo takav moj lik gdje nemam ništa da krijem, takav jedan moj, da kažem, ogoljen, e, čist, e, kao suza, lik je nešto što, što u stvari naše biračko telo žudi za tim. Pa nije valjda da, da dlake ostavljate na ramenima samo da bi kačili epolete, pa nećete svaki pa dan imati neku vojnu paradu. Pa neću imati vojnu paradu, ali ja ću se pojavljivati kao faraon normalno. Normalno pri otvaranju mostova, pri zatvaranju mostova, pri, pri eh, pri svim političkim susretima bit će protokolarno da kada neko dođe iz inostranstva u protokolarnu posetu da će morati i on da prihvati normalno naš eh, naš protokol i da jednostavno goli da se pojavimo i tu ću ja da dominiram. Jer pazite ove znam. pupčare okolo, pa kao ste one žabe i ovi ostali kandidati. A Dobro, ja se slažem da vaša građa atletska da imate dva metra visine, sve tu u redu. Međutim, kad ja napravim za CNN kolut, na primjer, pa to... Dobro, dobro, znam, imate sprave kod kuće, vežbate, mada ste u godinama, sve je tu u redu, ali hoćete da, da potrošite silne pare, rekli ste mi da ćete kočijama da prolazite malte ne svake nedelje? Kočijama vatre će faraonske da budu paljene, vatrometi će biti redovni. Narod jednostavno treba hleba i igara. Bureka i igara. Dobro, ali para nema. Nema para. Otišlo nam je Kosovo, vi Kosovo uopšte niste pomenuli. Pa Kosovo je tu nebitno. Vidite i sami da pri izbornim ovim stvarima Kosovo Kosovo i ta trepča i ta zagađenja, to više nikog ne zanima. Narod zanima nešto što će da ga ujedini, što će da ga spase od ove bede čemera, sumora, što će da da Dobro, znam, zemlju da osveži da zazeleni. Mislite li vi da će to uh, vašim metodima da se ostvari? Evo, na izbornom plakatu piše vrlo krupnim slovima Ljuba bombom prvi spasilac i ujedinitelj. E, da, a ispod piše bit će bureka. Tako da onaj ko se ne uhvati na spasilac i ujedinitelj jednostavno glasaće za to što će biti bureka a ja to što obećam, ja sam rekao, potpisao sam normalno izjavu o kastraciji, i ako ne obećam, zna se. A nek čik, nek potpiše neki od kandidata ovaj e, To vi sada, sada nama vi pričate da zna se da ćete to uraditi u slučaju neostvarenja vašeg programa. Znate, to su neki sumanute ideje. Ček, ne, neko od se javio... čega bi moja ideja bila sumanutije od drugih? Evo, uzmite koliko su sumanute ideje drugih kandidata. Pa u redu je, <laughs> znate sad, to je sad stvar drugih procena. Ja kao nezavisna novinar ne bih želeo da procenjujem Evo, evo ja mogu da procenim. Evo imamo izgleda, imamo nekog na, na liniji. Evo ja mogu da procenim da li su sumano Imamo, imamo slušalce. Moje nisu sumano a ostale evo, Sačekajte da čujemo šta čovjek ima da kaže. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. E, sam nešto da vam, da vam kažem. Slušajte, to s Burekom nije baš nešto naročito dobro. Da. E, jedna moja prijateljica sad se vratila iz Vrnjačke banje. SPS u banji deli ne samo hleb, nego i ulje i šećer. Prema tome deli, ne prodaje, deli. Deli, deli. Pa gospodin bi isto da deli burek. A ne, pa- ali ja deli na mitingu, mi bacamo burek u publiku. Gospodin na mitingu deli burek bacio... kavijar da delite, kavijar. Pa to kada... Pa, Kakav bure, kakvi bahrači. Pa oni... od krokodila ćemo da devimo kad ja dođem na vlast. Oni će još malo pečene ševe davati. Ne znam, znate šta gospođo, e, gospodin, evo, meni je tu ipak nešto sumio gospodin se u, neku ruku pridržava ovog programa Patriotskog fronta, a s druge strane im minira izbor za predsjednika. Direktno, direktno se suprostavlja, tako da mislim da njegove namere baš nisu najčistije, znate to pa s piramidama možda i nije loša ideja, ali, ali kako doći do do svega toga, čini mi se da je tu problem. A pa ja sam samo hteo da pojačam jednostavno veru u zagrobni život našeg naroda i da to na neki način ovaplotim. Ovaj, I to, kažem, bio bi turistički potez, a bio bi i jedan politički potez. Pogotovo što ne bi bilo skupština i tih zavitlavanja i normalno novine bi bile vesele i razdragane. Pa znam, gospodine, ali nama treba spašenje, nama treba ne možete vi na, na šarene laže da, da ovaj narod hvatate. Pa ja mislim da, da, ja mislim da je to vreme prošlo. Pa, pa deset godina se ovaj narod hvata na pa šarene laže i sada... Pa nemojte vi da vređate. Pa čekajte, sada je Patriotski front izašao s jednim konciznim programom. Pa ja uzimam i sad glasove mi... od Patriotskog fronta, fronta i šta to ima sad lože. Pa nam konstatovali smo opozicija da nije u redu da deset godina radi, pokušava, ništa nije uspjela. Opozicija, opozicija koči napreda. Znam i sad patriotski, svi se opredeljujemo za patriotski front i sada vi minirate Neku narodnu ne, pa jedinstvo. Pa ne, nemojte tako sa mnom razgovarati. Evo imamo, imamo, imamo nekog na liniji. Evo imamo nekog. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Kažite molim vas, gdje ste vi našli toga ljubu? Vi ste napustili našeg čanka zato što je pao s motocikla i sada propagirate nekog ljubu. Gdje su gospodina ljube bombona dela, molim vas da bi bio faraon? Pa, e, e, koliko sam ja shvatio, gospodine, koliko pa sam ja shvatio, u inostranstvu on ima dosta dela, niste bili na e, njegovim sahranama. Čekajte, molim on ima dela kod kuće, da bi bio neki faraon? Ja sam on ove sahrane radio vrlo uspešne i dosta se o tome i pisalo i pričalo. Ja ništa nisam čuo. I sahrane i venčanje. Pogotovo kažem na sahranama, na sahranama, pa, pa to i usmena književnost može dosta da vam kaže o tome. Pogotovo, kažem, te sahrane su tako jedna uspešna stvar. Normalno, ja kažem, kada vežban plaču oni grobari mhm. tamo u kapeli Znamo, ovaj. Znam, to su govori, gde su vam dela? Jeste vi vodili, molim vas, naše narode i narodnosti u borbu za bolji život, pa smo došli dokle dokle jesmo, a sad se gurate u faraone. Pa nisam ja bio... Jeste vi poznavali Čerčila, recimo? Pa moja baba je poznavala Čerčila, da vam kažem. Ona je bila u Krumskom savjetu. Jeste vi obučili zemljenu kuglu e, četiri puta? E, da, jeste vi skupljali crnce i arape da se bore protiv e, svetskog hegemonizma Znam šta hoćete da kažete da i drugi kandidati imaju prednosti. Nadamnom, ali ja kažem, ja hoću da od drugih kandidata da preuzmem one njihove prednosti i kažem ja ništa neću da menjem Ja priznajem ako je neko obišao kru, kuglu i, i ploču, to, to je njegov problem, ali to sad ide na moju vodenicu ti glasovi, ja sam skupio te potpise i ja idem dalje, a ostali ne idu dalje. Gospodine Ljubo, ja se sa ovim gospodinom koji se malo prejavio potpuno slažem. Vi pravite šarene laže, vi insistirate na zabavi, vi hoćete piramidu. Ja se slažem da je piramida monumentalni kompleks da je to e, osmo svetsko čudo. Sve je to u pa redu. nemojte da mi ali, pričate, sad, čekajte, pričate o piramidi. Ne e, pet godina kuluka, pa zar nam dosta kuluka? Nemojte da mi minirate, molim vas, sad, sad moju akciju, nismo se tako dogovorili. Ja sam vam platio za, za, za ovaj Ma, znate šta, znate šta, mislite da, da možete da nas želate ovdje za dva kartona jaja, pa ne može tako. Pa toliko ste tražili, dva, ja sam dao koliko ste tražili, da ste tražili više, ja bi dao više. I pa sad nije tačno, nije tačno. Promociju, i ne mogu da, da jednostavno izbunjujem se i ne mogu ljudima da objasnim i da se primaknem e, Gospodine, ja, ja nisam tražio dva kartona jaja, ja sam lepo rekao pet kartona jaja, rekli ste evo ovo je pa sve što u ovom trenutku imam. Pa, pa ja sam mislio I da... I pričate mi priče da ste potrošili pare na burek za ovaj miting danas u Novom Sadu. Pa zar nemate sa pa nekim, sa nekim od pekara aranžman kad, kad već imate, pričali ste da imate toliko članova, da imate podružnice levo, desno, zar vam ne, niko ne finansira kampanju? Pa prvo, kao prvo, prvo, nemojte vi sa mnom tako da razgovarate. Ja sam, ja sam rekao svoj, ja hoću sa mnom da se lepo razgovara. Ja sam završio visoku kraljevsku školju, školu i ovaj i <clears throat> kandidat sam za predsjednika. Sve je to u redu, ali vi samo tako razgovarate, a sa opozicijom cinculirate. Preterali ste e, zaista. Nemojte, ste molim vas. Ne, ja sam kao nepristrasan novinar povređen. Vi ste preterali danas. Pa nemoj. Ja ne znam da li preterujete svaki put ovako, pa ali ja, ovaj put... Ste... budalu da mi daju za voditelja. Mislim. Ma, znate šta, e, režije, pustite, pustite muziku. Ne, Pustite muziku, ide, ide muziku. Znači, ko je budala bre majmune? Tako ne, hoćeš, hoćeš ja tebi sa da udarim. Pa čekaj, ti misliš ako da si... A, Sad možemo i drugačije da razgovaramo. Možemo, možemo, možemo drugačije da razgovaramo, ali ako neko, neko treba da, udari, ja ću... Doći ćeš ti meni na groblje, bit ćeš sitniji kao bubica ćeš da budeš kad ti bude nešto trebalo. Ma pazi bogati, pa vidi kakav si, 60 godina imaš tu se, vučeš po radiju i sad mi pričaš neke baje. Hoćeš da izigraš majmuna faraona, na to liči a ne znam ko je izigrao majmun Ma nemoj, molim te. Obezbeđenje ja ću obezbeđenje da zovem, nećemo mi. Mislim da ćemo završiti ovakvu emisiju. Sam uopšte, ja našao da pričam sa ne, budalom, sam ja uopšte da neću, s tobom, s tobom neću, odjavljujem emisiju obezbeđenje. Voditelj ovog, vodi ga, vidiš da nije normalno. Ajde, ajde, ajde, gotovo, da se objasnim, ja nisam s tobom, ja nisam ništa. Pa ja sam ovačen ovdje da radim, pitao. ajde napolje, nema više ništa. Seljačko. Ti ćeš meni, ajde napolje. ga odveli, jeste? Dobro. Morali smo se oprostiti s njim jednim karate udarcem, druge nije bilo. Poštovani slušalci, evo čuli ste, kad je uživo program vidite kakve se stvari dešavaju. S nama u studiju je jedno vrijeme bio predsjednički kandidat Ljuba Bombon, nije izdržao do kraja. Prosudite sami kakav je njegov program, da li ćete glasati za njega. Meni je najviše kao nezavisnom novinaru i nepristrasnom zasmetao način na koji je on nastupio, posebno taj način s glasanjem, način koji je neprimeren svemu ovom što krasi našu demokratiju. Ja moram sa žaljenjem da konstatujem da je zbog njegova emisija praktički propala. Želim da vas pozdravim i da vam zakažem novi susret za sljedeći ponedjeljak. Doviđenja i prijatno.